а при костелі або по-нашому при церкві Божій, мило ну, чорт каплицю. Натякав, що такою чортовою каплицею була робота не чая. Та забув, що я трохи іншої гадки, і радше прізвисько те віддав би Калиновському. Той напав підступно на ямпіль, коли там був ярмарок, і з'їхалася сила безоружного люду. Вірвалися вночі задзвонено на гвалт, люди кинулись втікати за річку, провалився міст, всі стали тонути, не було рятунку. У четвер, на сиропусному тижні, я вирушив Щегнина. Коли пани почали війну, то будуть нею ситі. У Матрони боліла голова. Не виїхати зі мною в степ ні провести бодай за брами Чигиринські, ні вийти на ганок гетьманського дому. Лежала напівмертва. Лице, як задощений досвідок сіре, очі позеленіли від болю, чужі очі під чужими бровами, зламаними терпінням, і якась відчуженість у тих очах, що межувала з шаленством тільки крик незгоди, болісний, трагічний крик стогін, крик скарга, крик розпука її, Матрончин, полоснув мене по самому серцю. Ні, ні, ні. Аж я став на порозі і вперше в житті завагався тяжко. А може, не треба мені іти на цю війну? чимало маю полковників і старшин, чи не досить з мене перемог, чи не ліпше покерувати військом із своєї столиці, з височин гетьманських, без степу і орли. Був найнещасніший зі смертних. Життя знівечене обов'язками, потребами і докорами сумління. Зненацька відчув що дух мені гасне, а чим його засвітити не знав. Стояв на порозі, ждав, що Матрона зможе свої хворощі, зведе голову, промовить до мене, і світ заграє для мене, засяє і засміється. Лежала, мов без душі. Чим вона тримала мене? Молодість тілом, голосом, поглядом? Ні, неприступністю. Отим запеклим ні, ні, ні, яке вабило, але й відлякувала, відтручувало, гнала мене. Я заплющив отомлені свої очі. Тихо штовхнув важкі дубові двері, був тут ще в домі своїм Чигиринським і вже не був. Полинув понад землею своєю, високо над хмари сиві од морозу, далі й далі від свого гнізда, в яке ще не знав всього тоді, не було мені вороття. Білих ручок не ламай, ясних очок не втирай. Мисль моя ширяла в найдальших високостях, тіло рвалося за нею. Став я безплотним, мов дух самілів, а може, то саміло і вів мене. Поняття зла і добра, злочину і цноти, гвалту і справедливості злилися в моїй душі. Я бачив на дверях хат написані кров'ю слова, що їх не змога прочитати. Бачу, як розверзаються могили, як грають світла над латинськими церквами, що стриміли там і там на моїй землі, і чув гомін свого народу. Не пісню, не сміх, а радше плаче скорботу. Одні плачуть, інші теж не сміються. Де ти, гетьмане, хмелю, захиснику і збавителю? Не розрізняв голосів, слів, звуків, все зливалося в суцільне зітхання, гнів, невдоволення, обурення, стоїт, зойк і німоту. Чутиму свій народ, навіть умерши. Почує німого хлопчика, який під стіною спалив стіжок сіна, лишивши сотню шляхетських коней негодованими поставлений перед Калиновським, хлопчик не змів ні виправдатися, ні заплакати. Був німий, стояв і дивився на вельможного пана, безмовно питаючи його. Що та сотня негодованих шляхетських коней, коли народ віки цілі обідраний і обібраний, голодний і знедолений кров бризкає в лице світові. Він втирається і мовчить. Калиновський волів скарати хлопчика на смерть. Чим же тепер мав би я мірити світ шляхецький? Я зайшов надто далеко, аби вертати назад, вирушив назустріч своїй гордій і печальній славі і скорботі найтяжчій. Позаду мав виграні битви, але й бунти, непослух, нерозуміння, сваволю, наклепи, злобу і підлість. Я хотів, щоб народ визволився не тільки від шляхти, а від забобонів і принизливих почуттів. Я все шукав де ліпше, боронив любов перед себелюбством, віру перед пустослів'ям літургійним, світ перед дріб'язком щоденності, сумління перед цинізмом, людину перед приниженням. І чого досяг? знову універсали, щоб кожен козак мав п'ять фунтів пороху з собою і п'ять кіп куль. Знову полки під хоругвами і хмари посполитих благатарів.